Departamentuko sokorri zentru eta den SDISAN lehen da Pepe Postu horren egin behar nausiak, Departamentuko sokorrien finantzazioa eta koordinazioa balin bada, hainbat arazo heltzen aitia suhiltzaile eskasa engatik. Pepe Lamirand. Soik igan utin, uh, igan urietan, uh, eh, eh, abiazi kampaina handi bat, eh, aurten orokorki jamanitukek uh, heriz eta zentro den lekietan eta feide edo edo manifestazione den lekietan, sensibilizatzeko gaztik jinditin, jinditin, voluntario bezala zentro eta zertako batiak gu hamar, hamar zentro, eta hamar hoietaik sortzi bortu onduetan, lanje handin, gaztik ez beitia, habo sartzen montorietan, eta e, eh, hordienak zahartzen hain beitia. Eta beharunia beraduik eta mentu zainago bortu, bortu kaldin. Departamentuko berroita hiu sokuri zentroetaik hamar zeratzeko arriskin dia. Eta hamar hoietaik sortzi bortu kokatuik dia. Gentebéry est ezpada d'achat ce lekietan, tien le quietan chokuria zerbitzu était déjà